and the girls are smeared to me. Need you with my darling this card. Isan, alas, Isan. Bidea hartzen da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Nahuena, taz, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Hau zerta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. inogotxe zarreta naiz, ento zermientoko abeslaria eta gitarrista. Eta, bueno, ba, pizka kontatuko dizuet e, taldearen historia eta, eta bueno, e, eh, pizka egiten duguna, ez? Taldea arabera herri osan kokatzen dugu eta 2000 eta urtean sortu genuen, e, eh, oin dela ja amar urte luze. Eta, bueno, hasiera batean punk rockeko irukotea ginen, baina bueno, denborarekin e, zero abiatu ginen, eta orain gonetan ba, bueno, formatoa bost pertsonetakoa da, gitarrista, basu bateria, trompeta eta trombo, tromboia. Hau da Baungi etorriak entzule eta gaur bai, entol sarmiento izango dugu protagonista. Inigo etxe mintzatuz, beraien azken lanean zentratuko baikara orain hilabete zonbaitzu dagoeneko zure mundua izeneko bilduma baitute plazaratu. Ba, musikaren bueltan, gaur ba, araba aldera begira jarriko gara, eh, bertako talde baten hirugarren lanaz mintzatuko baikara zuzen ere. Entol salmiento edo ETS taldea dagoeneko ezaguna izango duzu askok, eh, ba, bidea abiatu zutenetik eh, ba, hemen ere izan baititugu eta bere beraien kantuak entzun baititugu noski. Eta inigo, etxezarreta izango gurean ondoko minutu edan, kaixo, egunon. Kaixo, <laughs> egunon. Zer moduz? Ongi, bai. oso ongi. Ilabeteak iragan dira, ez zuen hirugarren lana plazaratu duzuenetik, e, zer moduzko harrera jaso duzu, orain arte? Ba, primerakoa, oso ongi. Bai, e, eh, zedia martxoan atera, atera genuen, eta, eta ja, ba, segidan kontzertokin eta, bueno, zuzeneko taldea garen ez, suposatu esakezu nola, izango, nola izan dugun nuda ez. Eta, eta bueno, hogeita hamar bat kontzertu izan dira atope eta eta bueno, eta orain berriro berriro igualasiko gara ja ba, bueno, estudiora bueno, estudiora ez baina entxegu lokalera sartzen eta hasiko gara pixka ba berriz ere sorkuntzarekin, ez? Sorkuntzarekin, hori duzu gehien maite. Bai, bueno, ba, ez gehien, gehien... Maite, bai, bai, igual, <laughs> kontzertuna ah. <laughs> hobeto, ez? Zuzeneko taldea garen ez, ba, bueno, gura kontzertuna da, Eta bueno, baina beste beste aldeaz du inoiz hastu behar, ez? Beste aldeari esker ere kontzertuak eh, ateratzen dielako. Ba, zure mundua izeneko eh, diska ateratzen duten, zure mundua gure kenduta. Bai, hasiera batean, ba bueno, berez gure mundua deituko genion CD-ari, ez? Nolabait baite eh, entol Sarmientoren mundua islatu nahi dugu CD honekin eh, hainbat eh, ba, bueno, gaiekin, hainbat esparrutan sartzen, denetatik ez. Baina, bueno, gero beste zera, puntu bat bilatu nahi izan genion, eta ba, bueno, gure mundua zure, zure ere bihurtu nahi izan dugu, eta horregatik berez, ba, bueno, azkenean zure mundua deitu diogu, ez nola eh, gure mundu edo sotasun mundu honen parte zuzarela konturatzen badu imazara, ba, bueno, gauzak ere aldatzeko nola baite eh, bueno, islatu nahi dizugu gure pentsamendua, baina aldi berean e, zu pentsarazi nahi zaitugu, ez? Osa, emaio zu bueltak zure buruari eta igual konturatuko zara, ba, mundu hau hobetzeko ere zure gai zango zarela. Beti ere segitzen baituzue erritmo aldetik dantzagarriak diren pieza horiek egiten, baina aldi berean letren aldetik e, eh, zaintzen eta hausnarketarako bide. Bai, bai beti bi oinarri horiek izan ditugu eta eta bueno, aurreko zedean ere ja komentatu baina baina oraingoan, ba bueno, ja eh, bi bide horiek sakundu nahi ditugu eta alde batetik, ba bueno, eh, taldea berez parranderoa da, jaia gustatzen zaigu eta berez gure musikoarekin transmititu nahi duguna hori da, ez? Osea, ez dugu inolako komplezuta, komplez, komplezutasunik bilatu nahi eta baina ez du haustu behar bestaldea, ez? Azkenean musikak badaka bere bueno, musikari esker azkenan transmititu esakezu idei batzuk, transmititu esakezu gauza asko, ez? Eta eta horrekin ba bueno, sartzen da letra eta eta beti ba ba bueno, hasi hasi ginen ja ez letra kritika sozialarekin, eta, bueno, denetatik, denetatik, baina, bauri, gure mundua eslatzen duen e, ikuspuntua, ez? Arabatik batik muitzen zarete batez ere, edo, ja da... Ba, bueno, ara muitzen ginen. Ginen, orain ez? Ginen, orain, bueno, mugitzen gara, mugitzen gara asko, baina baina aurten batez ere igual Bizkaia eta Nafarroa izan da. Bizkaia asko eta Araba eta Bizkaia batez ere, baina bueno, Nafarroan ere aurreko, jo, ondela aurreko urtean iparraldenen ginen eta aurten ez gara egon, baina bueno. Baina, baina egia da aurten, eh ba bueno, behintzat aurreko urtean izan zen Bizkaiarako saltua eta eta horrengo honetan Nafarroko saltua izan da eta bueno, ba, Nafarroa handia denez. Bai, <laughs> handia zabala. Ba, esan duzu, kontzertuan hitz eh, eskaini dituzela, zuzeneko talde bat zareten momentutik etzaretela gelditu, orain pausa txiki bat hartuko duzuela, e, horrek zesan nahi duzuen, biratsoa amaituk amaitzatzen dutela, edo segituko ez, gure, gure bia bi urterako da, edo, bueno, berez hori pentsatuta geneukan, gero ikusiko egun nola, nola da zen gauzak, baina, baina bueno, bi urte horietan beti ba, nabarmintzen dugu uda, ez? Azkenean eh, gure, gure taldea, ba, herriko jaiak girotzeko dira, eta eta lehenengo uda esan dezakegu ia pasatu dela. Gelditzen dira eta neguan aterako dira kontzertuak, baina ez ez hainbeste, osea igual ez aste bururo ez eta eta igual ez dakit aprobetsatu behar dugu ba tartetxo hori, ba bueno, ba berriro gure bide berri hori eraikitzeko edo ikusteko zer zer bidetik jugaren, ez? Mm Eta ba bueno, urrengo urteari ere begira, orain eh, ara Euskarazeko 2005 garren urteko abestiarekin lanen gaude eta, eta bueno, ez daki guztia hor dago, airean dago, baina baina seguru zeo zerateako dala polita. Bai, araban euskarazen zaz, ja, bigarren kantua, ez, egiten duzen. Ez, bueno, ara euskarazen abesti bat daukagu, baina esan berez eh, ofiziala izan, izan zan e, gure herri ondoan e, egin zen urte baterako, hainbat mm taldei eskatu ziguten egitea eta berez horrela ingen nuen, baina esan ofiziala izan eta horrengo honetan eskatu dugute jaitea ba, bueno, ofiziala. Bai. <laughs> Ongi, ba, zuen berri izaten segituko e, ikusten duan ez, eskena tokia ez ustea importantea da zuen zako. da sorkuntzan egon orain bi urtetarako bai. lana izango zen aurretik, e, segitzen, saiatzen zarete beti erritmo bat mantentzen? Bai, baina, bueno, e, bi munduak dira ez, e, adibes, e, udan, udan barrenak gaudenean, gurea kontzertona da. Mm. Eta gero asteburu guztiak okupatuta daskagu, ostira, larun bat, eta gero astean zehar, ba, bueno, bakutzak eh, bere gure lana daukagu, ez? Bai. Eta ezin dugu, ezin dugu sorkuntzari ekin, ez? Eta gero neguan, ba, bueno, ikusiko dugu. Ez aprobetsatu aldegun, ba, bueno, horiek, edo astean zeharreko egun batzuk e, eh, ere iteko. Baina, bueno, guretzat, Osa, ezin dugu gelditu, normalen ez gara gelditzen urte bat, bi urte zeu zer konposatzeko, baina bueno, bai garrantzitsua da, behintzat beharrezkoa da, pixkatxo bat, e, ba, bueno, lasaitza neguan eta, eta, bueno, eta berriro astea zeu zer berriarekin ez. Mhm. Ba, zuen kantuen entzuten segituko guguk, zuen gana iristeko ere badira bideak, pentsatzen dutean inguru ontan ere igusten zaituzte egun, diska berria izaten dugun bitartean ere, Eta ez da zerbait gaitu nahiko zenuken? Ba, ez dakit, zuen esker eh, gonbiatzagatik, gombiatza eta, eta presen gara zonaldean ez erateratzen badima, ma eh, hemengo jaiak girotzeko. Hori da, badirela jaiak neguan ere. Zerion hontan ez dago frantzes ez ega eh, bestirik, eh? aurrekoan esak lotizan. Aurrekoan bai gogoratzen Bai, bai gogoratzen. <laughs> Urrengo baterako ba, bai. Urrengo baterako bai. Ba, mi esker, plazer bat. Bai, baina, Bai, que te da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar. Como siempre el mismo bar, la cuadrilla de verdad. Las banderas ya no paran de ondear. La bufanda al cuello llevas, ya somos la afición que con emoción te llevará en el corazón. parar. Mil motivos, ganas de animar. Somos la afición que con emoción te llevará en el corazón. Y si sentimos que jugar. Alea. todo el Sarmiento co. kantaria izan dugu gurean eta bestelako itzordu batean erreparatuko dugu orain. Dona paleun, azte buru honetan, larun batean hain zuzen, airetik gelan getaria dantza taldearen aizeari lana ikusial izango baitugu. Gaueko behatzietan eskeneko dute emanaldia gogoan hartu getaria taldeak, Bere herriko itsas historian inspiratuz, zaien bizibidea itsasoan ateratzen zuten 18. mendeko gizonen bizia dutela taularatzen bi dantzarirekin mintzatu izan gara, ba, lan honi buruz eta ara zer kontatu deguten. Iraia eta Alima. Mai hori da, um, ikusgarria bi partetan eh, eh, da, uh, lehen partean da portuan, neskak eta kortserioen uh, riburuz. Hor dantzak um, tradizionalak dira, eta egin ditugu ere uh, sorkuntza. Sorkuntza hainitze, fan, egin ditugu, eta bigarren partea eh, da um, mm, itxasuntziaren eh, gainean, kortxario, denak kurtsarioaz uh, jantzita, eta ara, hemen ere kreazioak egin ditugu, sorkuntzak egin ditugu. E, zenbateko lana izan da? Zenbat denbora hartu entxegut mm, Dura urte bat kasi, urte bat baino gutxo, guen ustez, uh, irailan, asigira. Eta gero dantza batzuk jadanik banak, baginak izkian, gutxi, eta beste guztiak, sorkuntza guztiak, orkula, bai, amajila betez ginak izan dira. Pascal Laskanok e, eh, bai, sortu, ditu dantzak. Bai, Pascal Laskanok ditu dantzak guztiak sortu. Eta hoja, eta musika asko ere, fen, musika batzu ere sortuak izan dira. eta gero dira atsemantako musikak, eta... Kortsarioei buruz mintzatzen den dantza emanaldi bat da, historio bat kontatzen du. Da eien bizi moldeak eien bat da hasieran eh, eien emazteekin eta direnean portuan eta hirian eta gero eien bizi moldea itxasuntzi baten gainean. Ez da historio berezirik da justu nola bizitzen ziren. Oien bizi moldea, bai, esplikatzeko. Ikerketa lan nahunti bat egon datzean? Eh, bai, Pascal Laskanok ikerketa lana egin du eh, haintzin, eh, liburuak irakurri eta getarian ere bada mm, gizon bat eta lagundu gaitu hor uh, getarian izan dira batzuk ere. Ba, Euskal, dantza tradizionala eta sorkuntzaranak ere uztartuz, getaria dantza taldearen eskutik izango duze aizeari izenburupeko lana larun batuntan esan bezala Donapaleun airetik gelan gaueko behatzietan eta interesa balin baduzue, jakizue aintzinetik txartelak ere salmentan direla amar eurotan eta bost eurotan izanen da sarrera bost amabi urte artekoentzat. Txartelak salgai dituzue Donapaleuko eta Donibane garaziko turismo bulegoetan baigorriko oronoz saltegian bauleko sibero bio saltegian, irisarriko minondo kindegian eta azparneko suriatea ostatuan. Eta ez dugu esan, baina noski, egunean berean ere salmentan izango dituzue sarrerak amabi eurotan hain zuzen ere. Ba, Euskal musika egintzatik datorkigun berri batekin segituko dugu orain, Marko Suntzetak berriki plazaratu baitu bere azken lana. Seinaleak izenburupean eta gaztelupeko hotxak zigilloarekin, folk, blues eta rock klasikoa nastuz, errealitate urbilari guruzari diren kantu horiek dizkigu oren gontan proposatzen. Horietako bat, entzuten ari zaretena segi ta segi. Baina ez da gabe segi aurrera, segi ta segi, segi segi, segi segi, ez da gabe segi aurrera, hori eta ma bosute beteta, ez kondutan duran gora, mutiko dugu bidian, hortipintzat ez datoz buruko minak, Baina beste kontu batzuekin Egunotan kezkatuta nabil Noren eskuetan gaude zehazki Tratua geniote dugu da brugarekin Mugita mugi Mugita mugi Mugita mugi Tabi alaitzalian aria mugitzen Bazain juko ditu nahuriak Batek daki nongo tokietan Artutako erogokian zain Jokon baldin badago neure zoria Erratiak dio non ignora Doazan munduaren arazua Nik ere neureak ditut baina Ez pentsatu gabe segia aurrera Bauntar arte bitxe gara garkoan entzule. Nire aletik besterik ez. Biar arte eta bien bitartean ongizan. Aio. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home. every day, and I see you on the TV at night. You can see there's lots for us to talk about. But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you are at home every day. I don't beg. me up to my darlingness alas, isan. Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistiko ki bai, edo bai. Eta zuretxo bai, bai, bai, bai,